նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Մարաղայի կոտորած Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ահաբեկչության ամենաբողբերգական դրվագներից մեկն է։ Համաբանական խորհրդաժողով Արցախի պաշտպանության նախարարության զորամասում։ Անտունելություն Արցախի արտգործնախարարությունում։ Արցախում շարունակվում է վերաբնակեցման գործընթացը։ Ալիևը հայտարարություն անելուց առաջ պիտի հիշի, երբ է Ադրբեջանը հայտնվել քարտեզի վրա։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել այս աշնանն Արցախում Լիբանանահայ գործարար շրջանակների մասնակցությամբ տնտեսական ֆորում անցկացնելու ծրագրի ինչպես նաև քրթական ու մարդասիրական ոլորտներում Լիբանանի հայ համայնքի եւ Արցախի փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Համապատասխան զեկույցով հանդես է եկել Լիբանանում եւ Մերսավոր Արևելքում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբչյանը։ Նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին նախանշված աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար այլանցինք։ Մարաղայի սպանդի կազմակերպիչների եւ իրագործողների անպատժելիությունը պարարտող ստեղծեց Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ատելության համար։ Այդ մասին ասվում է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության, տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ։ մեջ. 1992 թվականի ապրիլի 10-ին ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մարաղա ավանի բնակչության կոտորածը Արցախի դեմ ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ամենաբողբերգական դրվագներից մեկն է։ Ավանի վրա Արցախում պայմանավորված չէր ռազմական անհրաժեշտությամբ, այլ առաջին հերթին ուղղված էր նրա խաղաղ բնակչության ոչնչացմանը։ Մարաղայի ոչրագործությունը հերթականն էր 1988-ից 1991 թվականներին Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում եւ Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Արցախի գյուղերում հայկական ջարդերի ու տեղահանությունների շարքում որոնց նպատակն էր սաղմի մեջ խեղդել Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարը եւ նրան զրկել իր հայրենիքից Արցախի եւ Ադրբեջանի հայ բնակչության էթնիկ զտման եւ ահաբեկման ճանապարհով։ Այս հանցագործությունների կազմակերպիչների եւ իրագործողների անպատժելիությունը պարարտող ստեղծեց Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ատելության, որպես պետական քաղաքականություն արմատավորման եւ այլատիացության, անհանդուրժողականության ու ռազմամոլության անսանց քարոշչության համար։ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանական ահաբեկչությունը, որն ուղեկցվում էր խաղաղ բնակչության եւ պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններով, ցույց տվեց, որ ադրբեջանական կողմի մեթոդներն ու մոտեցումները մնացել են անփոփոխ, ասված է Արցախի արտգործնախարարության, տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ։ մեջ. 26 տարի առաջ Մարաղագյուղում տեղի ունեցած ջարդը կազմակերպել էին անկախ Ադրբեջանի իշխանությունները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Մարաղան տարբերվում է Սումգայիթից եւ Բաքվից, Գանձակից եւ ավելի քան 30 նմանատիպ փաստերից։ Տարբերությունը մեկն է։ Այս հանցագործությունը կատարվել է անկախ Ադրբեջանի կողմից ի տարբերություն նախորդ հանցագործությունների, որոնք կատարվել են խորհրդային Ադրբեջանի կողմից։ Իշատակ Մարաղայի կոտորացի Մարտակերտ քաղաքի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում տեղի ունեցել ոգեկոչման արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանը։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս ապրիլի 10-ին Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղագյուղում հարգանքի տուրք մատուցվեց Մարաղայի զոհերի հիշատակին։ Միջոցառման շարունակությունը տեղի ունեցավ Մարտակերտում։ Ապրիլի 10-ին երեկոյան Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի է ունեցել Մարաղայի ջարդերի մասին պատմող փաստավավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն, որին մասնակցում էին Մարտակերտի թիվ 1 եւ թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներ եւ աշակերտներ, նաեւ մարաղացիներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանը, ով եղել է նաեւ յուղի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարը։ Այնուհետև ի հիշատակ Մարաղայի զոհերի Մարտակերտի Սուրբ Կարապետ եկեղեցում տեղի է ունեցել ողքեգոճման արարողություն, որից հետո ներկաները ձերքներին պահած մոմերով եւ ոչրագործությունը դատապարտող պաստառներով երթով քայլել են դեպի Մարտակերտի Փարք ազատամարտիկների հուշահամալիր։ Եկեղեցում ողքեգոճման արարողությունն անցեկացրել այն զորամասի հոգևոր սպասավոր Հովանես Սարգսակյան Անդրեյանը։ Միջոցառումները կազմակերպել է Մարտակերտի շրջվարշակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի կողմից։ Շարունակենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում տեղի ունեցավ համաբանակային խորհրդաժողով՝ բարոյահոգեբանական խնդիրների ապահովումը, մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ժամանակ թեմայով։ Խորհրդաժողովին սպայական անձնակազմից բացի հրավիրված էին նաև հասարակական շրջանակների, պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ ու լրագրողներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Որքան էլ արդեզինատեսակները նվազեցնեն մարտադաշտում մարտկային գործոնի զինվորի դերը, միևնույն է մարտական ոգին շարունակում է որոշիչ մնալ պատերազմների ելքի համար։ Այդ ապացուցեց նաև ապրիլյան պատերազմը։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը նշեց, որ հաջող հաղթանակն ու պարտությունը կախված են լինում հենց միայն բարոյահոգեբանական իրավիճակից։ Կոնֆերանսի հիմնական նպատակն է, որպեսզի կարևորեք հոգեբանական ապահովման բարձր ոգու զենքու դերը մարտական գործողությունների ժամանակ։ Այսինքն զենքը իհարկե կարևոր գործոն է պաշտպանությունում, բայց միևնույն ժամանակ այդ զենքի հետ ում կանգնած զինվորը պետք է ունենա այն ոգին, այն բարձր ոգին, այն հայրենասիրության զգացմունքը, որ เป զի կարողանան լիարժեքորեն նպատակային օգտագործել այդ զենքը։ Թեպետ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հարցում մեր ձեռքբերումները տեսանելի են, բայց այս ուղությամբ անդադար աշխատել է պետք մեծը զրույցում նշեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը։ Կարծում եմ մեր զինվորները այդ առումով չափազանց բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, բայց սա նույնպես էլի անընդհատ աշխատանք եւ պետք է ամեն օր փորձել մի քայլ առաջ գնալ այս առումով, որովհետեւ բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք բացասաբար են անդրադառնում մարդու հոգեբանության վրա։ Այս առումով Բնական է, որ բանակի այն ենթակառուցվածքների գործոնը, որոնք որ պատասխանատու են զինվորի եւ սպայի, ինչու՞ չէ, նաեւ սպայի հոգեբանական պատրաստության վիճակի վրա չափազանց կարևոր է։ Սա անընդհատ աշխատանք է ընդհանուր, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են զինվորի հոգեբանության, հոգեբանական վիճակի համար, նրանք պետք է հասկանան, թե ինչով է ապրում այս զինվորը, ինչ ուզմունքներ ունի, ինչ ապրումներ ունի։ Իսկ սա ենթադրում է, որ այդ զինվորը պետք է ամեն օր աշխատի, պետք է ճանաչել զինվորին, պետք է հասկանալ նրա վիզերը, ցավերը, նրա մտահոգությունները։ Խորհրդաժողովում ելույթներով հանդես եկան Պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի անդամները, ներկայացնելով արկա հիմնախնդիրներն ու իրենց առաջարկությունները։ Գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, ով հիմնական բանախոսն էր, կարևորեց ինչպես զինված ուժերի, այնպես էլ թիկունքի բարոյահոգեբանական պատրաստվածության խնդիրը, մանավանդ որ թիկունք ասվածը մեզ մոտ շատ հարաբերական է եւ մեծ հաշվով Արցախն ամբողջությամբ կարելի է առաջնագիծ համարել։ Ապրիլյան պատերազմը նաեւ այս ոլորտի թերություններն է վերհանել ասաց Վարդան Բալայանը։ Ժամանակն է աշխատել նաև այս ոլորտի խնդիրների վերացմանն ուղղությամբ, հատկապես որ ազգովի ворթեգրել ենք ազգ բանակ գաղափարախոսությունը։ Մենք հայտարարում ենք, որ ազգովի բանակ ենք։ Ազգովի բանակ դա նշանակում է, որ մենք բոլորս պիտի զինվորագրվենք հենց առաջին իսկ մարտական գործողությունների սկսման օրվանից։ Եվ յուրաքանչյուրը պիտի կատարի իր պարտականությունները։ Մեկը պետք է հաստ թխի, մեկը պետք է զբաղվի քարոշչական աշխատանքները, մյուսը պետք է մարտական գործողություններ վարի։ Մեկը պետք է դասիրակի, ահա այստեղ հստակեցվելու են եւ միևնույն ժամանակ նաեւ մշակվելու է փոխգործակցության պլանը եւ այդ փոխգործակցության պլանը հաստատվելու է երկու գերատեսչությունների նախարարների հետ եւ առաջնորդելու է դրանով։ Այսինքն հստակ յուրաքանչյուրը իմանալու է, թե պատերազմի ժամանակ ինչ պարտականությունները իր ուսերի վրա դրված։ Գևորգ Ալթունյանն ու Վարդան Բալայանը մեկնաբանեցին ու պատասխանեցին ելույթներում հնչած խնդիրներին ու առաջարկություններին, հնդածս ներկայացնելով նաև զինված ուժերում նախատեսվող բարեփոխումները, իսկ ադրբեջանցի զինվորականի բարոյահոգեբանական կերպարը, նրա թույլ եւ ուժեղ կողմերը ներկայացնող կինոնկար ունենալու մասին հրամանատարներից մեկի առաջարկը հավանության արժանացավ եւ Գևորգ Ալթունյանը խոստացավ կարճ ժամանակահատվածում պատրաստել այն։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլի 10-ին Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն ընդունել է Hello Trust ոչ կառավարական կազմակերպության Արցախյան ծրագրի ղեկավար Մայքլ Նյուտոնին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են մարտի 29-ին Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանում ականի պայթյունից կազմակերպության զոհված աշխատակիցների, ընտանիքի անդամների եւ վիրավորվածների սոցիալական պաշտպանության վերաբերող հարցեր։ Մայքլ Նյուտոնը ներկայացրել է միջադեպի կապակցությամբ գազམ་ակերպության կողմից իրականացվող քննության ընթացքը։ Նա կրկին երախտագիտություն է հայտնել Արցախի կառավարությանը գազམ་ակերպության օպերատիվ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մաս Իսմայելյանը հաստատել է Արցախի իշխանությունների պատրաստակամությունը հետագայում եւս անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել հանրապետությունում Hello Trust-ի գործունեությանը։ Ինչ փուլում է գտնվում Արցախում վերաբնակեցման գործընթացը։ Առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամների համար ինչ ծրագրեր են նախատեսվում այս տարի։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը պատասխանում է այս եւ մի շարք այլ հարցերի։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ամբողջ աշխարհում հաշվանդամ երեխաների ծնողների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ կան հատուկ մշակված ծրագրեր, որոնցով նրանք առաջնորդվում են։ Արցախում ինչպես է իրավիճակն այս ուղղությամբ։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանի խոսքով, ցավոք Արցախում դեռևս այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի տարվել։ Նմանատիպ օրենքներ Հայաստանի Հանրապետությունն գործում են դրանք յոթյոթյով համապատասխան միջազգային կոնվենցիաներից բխող օրենքներ են։ Որոշ հարցեր կար, որոնք մեզ ցույց չէին տալիս այդ օրենքները ներկայացնել, նախագծերը ներկայացնել, բայց այս տարի արդեն այդ նախագծերը բոլորը ընդգրկված են մեր աշխատանքային պլանում։ Առանձին ասել հաշմանդամ երեխայի ծնող ոչ, վարած ասել եմ, ինչ ասակում հաշմանդամ երեխայի ծնող։ Հաշմանդամ երեխայի օքսերը հոգալու մեխանիզմներ կա, որից ծնողն է լավ օգտվում։ Եթե երեխան հիվանդ է, ծնողն է լավ ինչ-որ բաներ ստանում Մեր հանրապետությունում շարունակվում է վերաբնակեցման գործընթացը։ Նախկինում գործող ծրագրերին այս տարի ավելանում է եւս մի նոր ծրագիր։ Նախարարի հավաստմամբ այն իր բնույթով աննախադեպ է վերաբնակիչների համար։ Ծրագրերը նույնն են, բնակարանաշինություն, 18 թվականին նոր ծրագիր է ներդրվել 400 միլիոն հաջողությամբ, հա, ինքը կարելի ասել է, որ ասում է առաջին ծիծեռնակն, ասենց ասենք, էլի, հա, բազմատիվ ծրագրեր, ասենք, այդ նույն վերաբնակիչների համար կատարվում է քաղաքաշինության նախարարության ծրագրերի շրջանակներում, չգիտեմ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, բարեգործների եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկելա հա, դրանց ավելացնելու նաեւ այս ծրագիրը, հա, սա զուտ վերաբնակիչների մասով, հա, առանձին ծրագիր է։ Առաջին եւ երկրորդ կարգի 330 հաշմանդամ կա այսօր Արցախում, ինչ արտոնություններ է գործում նրանց համար։ 9400 դրամ սահմանվել է պարտիրավճար կամ դրամական օգնություն էլի նույն բանը անունները փոխած։ Ամբողջ ընտանիքի, այսինքն մյուս դրամական օգնությունների նպաստի տրամաբանության մեջ է, հա, եթե ընտանիքում հանկարծ անհամաձայնություն կա, այդ գումարը կիսվում է նրանց Թալիշցիների համար սոցիալական ինչ ծրագրեր են գործում, բացի սուբսիդավորումից նախարարը պարզաբանեց, որ թալիշցիների համար գործում են բոլոր ծրագրերը, անկախ նրանից, թե թալիշցին որտեղ է ներկայումս ապաստանած, բոլոր սոցիալական վճարները տրամադրվում են։ Ուրեմն մի բացառիկ երևույթ է, հա, դուք մինչև Արցախի հանրապետությունից դուրս գտնվող Հայաստանի հանրապետությունում գտնվող թավիստիները շարունակում են ստանալ համ նպաստները, համ թոշակները։ Իսկ այլ ինչ որ սոցիալական ծրագրեր նու երևի դեռ այն ինչ որ հնարավոր էր անել, արել ենք եւ շարունակում ենք անել։ Այսինքն տներով ժամանակավոր կացարաններով ապահովել ենք, կենցաղային հարցերը լավ թեվად գուցվել է, ինչ որ տարբեր կազմակերպությունների կողմից նաև հնարավորություն է տրվել, որ այդ մարդիկ նաև ինչ որ աշխատանքով զբաղվեն, հա, իրենց իրենց տնտեսությունները վերականգնեն եւ զուգահեռ գայնածավալ շինարարություն իրականացում Թալիշում այդ մարդկանց նորից հնարավորություն տալու իրենց բնակավայրը վերադառնալու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է վերջերս լուծարված Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին, ապա Սամվել Ավանեսյանի խոսքով այդ կառույցի կողմից առաջարկվող ծրագրերը կշարունակի իրականացնել Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սերժ Սարգսյանը արձազրույց է տվել իտալական Լաստեմպ բարբերականին, խոսել Արցախի, ցեղասպանության եւ Իտալիայի նախագահի Հայաստան այցելելու մասին։ Պատասխանելով Ալիևը կարծես թե հակված չէ համագործակցության այլ ընդհակառակը հարցին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. Առաջին անգամը չէ, որ Ալիևը ագրեսիվ ելույթներ է ունենում, եւ նա Ադրբեջանի առաջին նախագահը չէ, ով այդպիսի ելույթներ է ունենում։ Նախորդ նախագահները նույնպես հայտարարում էին՝ «Մեկ շաբաթից գնալու ենք Ստեփանակերտ թեյ խմելու»։ Բարեբախտաբար այդպես չեղավ։ Քաղաքական գործիչը երբեք չպետք է իր արժև անհաղթահարելի նշաձող դնի, որովհետև այդպես ինքն իրեն է վնասում։ Երբ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանի պատմական տարածքը Ադրբեջանի տարածքն է, նա պետք է հիշի, որ Ադրբեջանը քաղաքական քարտեզի վրա առաջին անգամ հայտնվել է ընդամենը 100 տարի առաջ, իսկ մենք գալի քաշնանը կդոնենք մայրաքաղաք Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակը։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցություններում իրատեսական ու գործնական առաջարկների վրա կենտրոնանալու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կոչը ասված էր վստահության ամրապնդման համատեքստում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Նա նշել է, որ կողմերի միջև վստահության ձևավորման, վստահության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է կյանքի կոչել Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, որոնց համաձայն պետք է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղադրվեն հետաքննության սարքեր, իրականացվի մոնիթորինգ թե վստահություն չկա, ինչի շուրջ է սպայմանավորվում եթե անգամ վստահ չես, որ պայմանավորվածը իրականացվելու է։ Վստահության հետ կապելուց միանգամից անցում է կատարվում դեպի սահմաններ։ Սահմանների հետ կապելուց միանգամից տեսնում ենք, որ հենց հիմքում դրված էր Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգը, հետո էլ Ժնևում որոշակի առաջընթաց ակցիային արձանագրած։ Այսինքն այդ ամբողջը մի ընդհանուր շղթայի մեջ, իսկ այն որ անուչի տասը հա, շատ լավ կլիներ տար, բայց դա էլ ասում եմ առաջի դեպքը չի, երկրորդ դեպքը չի։ Նորմալը ճանապարհական է նաև որ մարդիկ ինչ-որ բան են պայմանավորվում, կողմերը ենել այդ բարձր մակարդակով այդ պայմանավորվածը գնում իրականացնում են։ Հիմա Ադրբեջանի պարագայում մենք դա չունենք ու հեշտ չի որ չունենք մեր վերջի 2 տարվա ընթացքում։ Այսինքն բազմիցս եղել է այդ էլեմենտը, որ ինչ որ բանի շուրջ եղել է պայմանավորվածություն, հետ են դարձել հարցեր իրենց մայրաքաղաք եւ միանգամից հրաժարվել։ Պատգամավորի խոսքով միջնորդական առաքելություն իրականացնողները իրենց գործողություններում սահմանափակ են։ Նրանք չեն ուզում, որ կողմերից մեկի հետ աշխատելը դառնա անհնար, իսկ Ադրբեջանն իր գործողություններում դառնում է անկանխատեսելի ցինիկ։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության հարցերի նախարարությունը, կարևորելով երիտասարդության շրջանում ոչ ֆորմալ կրթության խթանումը, երիտասարդության ինքնիրացման եւ զարգացման պայմանների ապահովում ծրագրի շրջանակներում Արցախի հանրապետությունում երիտասարդների միջոցով սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման ուսուցման նպատակով իրականացնում է համայնքային զարգացում սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագիրը։ Կրթական ծրագիրը կիրականանա 3 փուլով. դասընթացների, գործնական աշխատանքների, ոլորտում հաջողություն ունեցած ձեռներեցների հետ հանդիպումների միջոցով, բանախոսներ, միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոն հասարակական գազམ་ակերպության գործադիր տնօրեն Սուրեն Մխիթարյան, փոխնախագահ Արիկ Թադևոսյան։ Առաջին փուլը կկայանա ապրիլի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ծրագրին կարող են մասնակցել 16-ից 30 տարեկան նախաձեռնող երիտասարդներ։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել yangartsakh.am կայքեջ։ Հայտերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի ապրիլի 15-ը ներառյալ։ Հայտ լրացնելու եւ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի երիտասարդության հարցերի բաժին 20 Քաղաք Շուշի Հակոմյան 28 հասցեով։ Կամ զանգահարել 047 047 097 հեռախոսահամարներով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն Երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։